Можеш відстукати нашим на велику землю, що тут з'явився майор Цибуля. Хлопці зареготали, забувши про конспірацію, аж поки на них не шитнув короб, сказавши майже пошепки. Знали б німці, що тут, крім рудої чорної бороди, ще й майор Цибуля об'явився, набавили б ціну на кожну голову. І посміхнувся. Я не раз чув від товаришів про сміливість цибулі. Ідучи на ризик, він спершу з'ясовував обстановку, і тому перші кроки в його діях були осмислені. А вже потім, як складалася ситуація, у ній гору брала місцева реакція цибулі, його кмітливість. Що ж скаже сьогодні Москва? Слово Москви для нас, одрізаних від великої землі лініями багато ешелонованої оборони фашистських військ, як ковток води для змученого спрагою в пустелі. Кожен ковток той наповнюватиме нашу рішимість, наші сили боротись у неймовірно складних умовах. Володя ще повертав ручку на стройки приймача, прислухавшись. Далекий шум московського великого театру заповнив намет якому сиділи і лежали, притиснувшись один до одного, бійці обох груп. Я хоч одним вухом, хотів протиснутись поближче Август, поправляючи підручник російської мови, який завжди носив за поясом як школяр. Пропустіть латишів, почувся голос Балтійця. І нас, утікачів з полону, насмілися Андрій Сметанник. Побудете й на порозі, пожартував короб, що стояв біля входу. Овація в московському залі не вщухала, а наростала все більше. Здавалося, далекий зал здригався від оплесків, і не лише тому, що до трибуни за столу йшов верховний головнокомандуючий, а передусім тому, що наш багатостраждальний народ, його армія, флот перемагали в цій тяжкій війні, відстоюючи свою честь, свободу, незалежність. Я стояв біля входу в намет і розглядав збуджені обличчя бійців групи Балтійця. Найближче до радиста Володі протиснулись обидва яніси, малий і великий. У малого були родуваті вуса, що звисали вниз, а у великого тих вусів тільки світлорусий неїжачений острішок. Великий Ян ще підтримував рукою свого Шурина Освальда, теж чоловіка з вусами, чисто поголеним обличчям на честь свята. Шуряки про щось тихо перемовлялись, похитуючи головами. Тільки один не пробивав з динамету Це Гришка, балабка син одного з найактивніших інформаторів, мудрого і безстрашного діда Балабки, російського селянина, який в роки Столипінщини переселився в Курляндію із Латгалії, бо там не мав землі. А Гришка втік від німців у ліс, коли ті мобілізували сотні, таких як він, копати протитанкові рови під Лієпаєю, окопи і споруджувати дзоти у Гришки білява борідка, яку він весь час розчісує. Гришка майстер на всі руки, шив, теслював, міг відремонтувати годинника. До повідомлень у газетах латиських чи російських націоналістів він був абсолютно байдужим. В політиці його цікавило тільки одне швидше б росіяни розбили німців. Та війна війною, а у Григорія було і щастя на цій війні. Він одружився з латиською дівчиною, красунею Ельвірою. Правда, це його не врятувало від мобілізації на роботи, але дало йому радість у житті. Ось і тепер він стояв, обіпершись об стовбур сосни, що височила над наметом командира Балтійця і його радиста Володі. Легкий на спомин з'явився Тарас. Привіт, брате, поздоровкався до мене. Ще не почав говорити головнокомандуючий. Він потер руки. Нинішній вечір мов би, якийсь уже підсумок.